Дівчатам наказали роздягатися. Оксанка сором'язливо зняла своє плаття і, прикриваючи груденята, стояла в самій сорочці. Старший з есесівців підійшов до неї, брутально рвонув сорочку. Грубо вигукнув до всіх Скидайте з себе все. Дівчат оглядали прискіпливо. В однієї із них часто висипала кропивниця. Це бувало від нервування і від ліків. Лікар, що заглядав навіть у зуби, допитувався, від чого у неї почервоніння шкіри. Боялися тифу, епідемія якого лютувала по таборах. Потім почали допитувати кожну, де служила, чи вчилась до війни, чи правильно записана в картках національність. Молоденький есесівець з дебільним виразом обличчя цапнув зойку за груди. Вона відштовхнула його так, що він заточився. Есесівець вистрелив у дівчину, вона впала, зливаючи кров'ю підлогу. Дівчата кинулись до неї, але зойка була мертвою. Її тіло негайно витягли. Старший лікар нервував. Він порадився про щось з есесівським офіцером і твердо сказав. Висипання оцієї фрейлен підозріле. Взяти дівчат ми не можемо. Є підозра на тиф. Одягайтесь, злісно кинув офіцер, плюнувши з досади, що даремно загубив стільки часу. Ці суки непригодні навіть для борделю. Дівчат знову посадили в закриту машину і повезли до поїзда. Всю дорогу вони проплакали, згадуючи отчайдушну зойку, яка звикла завжди сама себе захищати, її сміливість врятувала подруг від ганьби. По приїзді ж у Барт полонянкам не дали ні їсти, ні пити, ні навіть відпочити. Прямо з поїзда етапом відправили на завод. Вийшли з вагонів. Дме холодний лютневий вітер, сипле в очі колючим снігом. А вони ж здебільшого в одних платтячках та в легких без підкладки табірних жакетах, на ногах парусинові дерев'янки без задників. Їх тут називають ще шуї. Територія табору, так само як у равен з брюку, огороджена колючим дротом. Правду казали німкені, що барт це табір у таборі Равензбрюк. Перед очима майже такі самі бараки, як у Равенсбрюку. з одного боку жіночі, з другого чоловічі, а посередині адміністративні корпуси. За ними відніються заводські цехи. Чути шум авіаційних моторів, видно злітну смугу. Тепер уже ні в кого не було сумніву, що це авіаційний завод і аеродром. Дівчата дивляться одна на одну, в їх очах тривога і рішучість, в лозової стиснуті кулаки. Кров підступає валі до обличчя, вона вкривається червоними плямами. Після всіх попередніх знущань ще й це. Вони сподіваються, що ми виготовлятимемо їм деталі для бомбардувальників, які потім будуть бомбити наші міста і села, вбивати наших рідних. Не діждуться. Ірина одразу помітила, як посуворішила усіх обличчя, в очах тривога і німе запитання як бути далі? Ні, я краще вмру, ніж тут працюватиму, мовила рішуче валя. Її ніжне, майже воскове обличчя паленіло від хворобливого рум'янцю і обурення. Її, що пройшла Сталінград, стріляла з кулемета у гітлерівців і тяжко поранена їхнім танкістом, була взята в полон, хочуть примусити повернути смертельну зброю проти своїх. Та ніколи, ніколи цього не буде, ще раз рішуче мовила вона. Валя одразу збагнула, що всі ті обіцянки про влаштування їх тут медпрацівниками просто брехня. Їх хотіли виманити з Равенсбрюка, щоб там усі 500 військовополонених не запротестували, не повели за собою весь табір. Полонянок вишикували біля приміщення одного з цехів. Довгов'язий німець у цивільному, очевидно, майстер, звернувся до них російською мовою, густо пересипаною німецькими словами. Ви прибули на підприємство Хейнкель Концерн. Тут уже все залежатиме від вашого старання в роботі і, звісно, особистих здібностей та слухняності. Хто добре працюватиме, тому дирекція фірми видаватиме додаткову пайку можливо, навіть дозвіл на відпустку і виїзд до рідних на якийсь час чи й назовсім. Це ж брехня, брехня, шепотіла Ірина. Вони ніколи не випустять із свого секретного заводу, скоріше звноять нас тут живцем. А майстер і далі говорив флегматично, голосом дуже втомленої людини. Мабуть, він багато разів повторював одне і те ж і, очевидно, сам не вірив у те, що говорив. А тепер вас розведуть по цехах, прикріплять до майстрів, покажуть робоче місце і навчать, що робити. Він почав викликати за списком номери, вказуючи, куди йти. Однак вся колона стояла нерухомо. Ніхто з полонянок не ступив ні кроку ніби не чули того, що їм наказували. Ви що не чули чи не зрозуміли, що я вам сказав? Ваш завод військовий, рішуче мовила Ірина, не виходячи з колони, і ми на ньому працювати не будемо. Військовий чи ні? Яке це має значення? вишкірився майстер. Ми, радянські військовополонені відмовляємось виготовляти зброю для вбивства наших рідних. Голосно вигукнула Валя Самонова. Категорично відмовляємось. І ми теж, хоч ми й не полонені, а просто силою вивезені з України, не будемо робити літаки. Вони ж бомбитимуть наші міста. Відмовляємось працювати на воєнних об'єктах. Заводські майстри і інженери вийшли з цехів, очевидно, щоб прийняти поповнення здивовано дивились на таких зухвалих і нерозумних дівчат. Оксана прочитала у декого в очах навіть співчуття, а старий майстер шепотів, нібито про себе, але так, щоб його почули хоч передні, що стояли близько. Фрейлен, опам'ятайтеся, це ж смерть, вірна смерть, ви ж ще такі молоді такого тут ще не бачили. Серед інженерів і майстрів переляк і розгубленість. Вони бояться доповідати комендантові, метушаться, розмахують руками, щось гелготять між собою.